În întrua sfinților ceată slăvită, faima ce ai este deosebită, Sfântul minunilor numit cu dor, Sfinte Antoane, de neajutor, ajutor. Sfântul minunilor numit cu dor, Sfinte, întoarne, dă-ne ajutor!